Molim Allaha da u svakome onome koji je dao doprinos u bilo kakvom obliku, da se stanje nakon ove situacije u čitavoj državi pa i šire pomogne. Međutim, danas ćemo se pozvati na Allahovu knjigu, na Kur'an i onome što Allah subhanahu wa ta'ala govori o događajima koji sigurno su iza nas i ispred nas, jer Kur'an je Allahov govor, on nije nikakva lakrdija i nije ništa što se može i što je oprešno jedno drugome. I do sudnjega dana događaj iz Allahove knjige će se dešavati, a samo braća moja i sestre mijenjaće se ljudi. Samo će dolaziti drugi ljudi, drugi narodi, oblici neprijateljstva između istine i laži bit će isti, samo u malim formama, ali suština će biti da oni ljudi koji neće da obožavaju Allah, te bare kretala, bit će kažnjeni i na ovome i na onom svijetu, ili opomenuti, ili podstaknuti, ili će im poslani biti ljudi koji će ih pozivati i drugi koji će se prihvatiti Allahove vjere onako kako je objavljena a zatim prihvatanjem Allahove vjere, doživjet će sigurno obećanje od strane Allaha te Tebara Kvetala da će imati i na ovome, a i na onome svijetu. Ja sam spremajući ovu hudbu odlučio samo da vam pročitam prevod značenja par ajeta. Vi ćete vjerovatno prepoznati šta uzvišeni govori o tome. Sura Al-Kahf koju čitamo svakog petka, nadam se, koja prvo govori o trojici mladića, u jednim predajama kažu da je četiri, jedni sedam, jedni šest, Allah najbolje zna njihov broj, koji su se odvojili od svoga naroda, od naroda koji nije htio Allahove vjere. Pa Allah te barak rekao da su bili u toj pećini 309 godina. Oni su samo spavali, nisu znali šta se dešava vani. Allah subhanahu wa ta'ala odvojio i od toga naroda, jer je taj narod bio spreman zašta za kaznu. Čak se i pas spominje koga Allah te barko tala tako odvojio od tih ljudi. Međutim, u toj istoj suri, braćo moja, se govori o tome šta je bilo uzrokom da je Allah subhanahu wa ta'ala naredio zemlji, naredio klizištima i ledini i vodi da uništi usjeve. Ja ću vam citirati prevod Kur'ana a vi, dobro, a vi me dobro slušajte. Kaže uzvišeni. I navedi im kao primjer dva čovjeka. Je tako? Jednom od njih smo dva vrta lozom dali. Dao mu je Allah da ima usjeve. Zatim, palmama kaže, između njih ti vrtova postavili smo njive. Savršeni uslovi za svijetu. Allah te bar kaže, dao sam jednom od njih. Pa kaže, oba vrta su, kaže, davala svoj plod. I ničega, ničega kaže, uzvišeni nije falilo. Ničega nije pomanjkavalo. A kaže, kroz te palme dali smo rijeku. Pa kaže, daš li uzvišeni? On je i drugog imetka imao. I reče drugu svome, ono rugajuće. O tebe sam, kaže, bogatiji i jačiji. I jačije sam roda, jačije sam lozeg. Pa kaže uzvišeni opisujući ovoga, koji se kiburio i mislio je da je na vrhuncu snage i da od onoga što ima i raspolaže od usjeva, palmi, žita ili ne znam čega već, da je to zarada radi njega samoga. Pa kaže uzvišeni, i uđe on u svoj vrt, u te prelijepe njive, bašće, kroz koje su rijeke tekle, rađale, kako je ušao nezahvalan gospodar svome. Ušao je vrt, nezahvalan svome gospodaru, na blagodatima koje mu je Allah dao i govorio je, ne mislim da će ova ikad propast. Dostigli smo savršenstvo ekonomije, tehnike, idemo na mjesec. Međutim, nezahvalnost Allahu posježe za sobom, braćo moja, daleko sežne posljedice. Pa kaže dalje, i ne mislim da će ikad smak svijeta doći. Ako budem vraćen gospodaru svome, govori je ovaj, i tamo ću ja živjeti kako treba. Biće mi i tamo dobro. Pa mu reče, onaj s koji je s njim razgovarao, drug njegov, zar ne vjeriš u onoga koji te od zemlje stvorio, zatim od kapi sjemena i najzad te potpunim čovjekom učinio? nezahvalnost ovog čovjeka na Allahovim blagodatima, ovaj mu drug kaže ti ne vjeruješ. Pa onaj ko ne zahvaljuje Allahu na svemu što nam je dao, da li taj vjeruje, braćo? Zatim kaže dalje, što se mene tiče, govori ovaj, on, Allah moj je gospodar i ja njemu ne činim žirk. Ne smatram nikoga ravnim. Jel tako? Jel tako? Nije me stid da kažem da Islam jedina ispravna vjera. Jer ako priznam drugu vjeru, moram još jednog Boga priznat. A nema Boga osim Allaha. Ovoga ne treba da bude sramota. Jer tako? Pa kaže dalje, govoreći mu ovaj, a zašto nisi? Kada si ulazio u svoju bašću, u svoje njive, u svoje plastenike, u svoje palmovike, Zašto nisi rekao, maša Allah, la havle vola kuvvete illa bila. Sva snaga je Allaha. Nema snage niti moći osim sa Allahom. Zašto, kaže, nisi rekao? Što si snagu pripisao sebi? Zašto si mislio da si najjači? Da si neovistan, da možeš da radi šta hoćeš? Da to što si dobio lijep paradajz, lubenicu, pšenicu, da je to zato što si ti pametan? Zato što si ti posebno? Ne. Trebao si da kažeš maša Allah. Moć pripada Allah Pa kaže dalje. Ako vidiš da je u mene manje blaga i manje roda nego u tebe, govorim ovaj. Pa gospodar moj, može mi bolji vrt od tvoga dati, a na tvoj nepogodu s neba poslati. Allahu akver. Govorim ovaj, no spominje ga da bude zavanan Allahom da uđe u džamiju, da ulaze u mešćide, da obožavaju Allaha te bareke o tala, da ga ne bude stid, da kaže Elhamdulillahi Rabbil Alemin, tebe, Allaha, gospodara svijetova, hvalimo. Zašto da te bude stid? Pa imaš vjeru kojoj ne može niko ništa. Imaš din koga ne može niko skrnaviti. Imaš gospodara koji će te pomoći i kome ne može niko ništa. Pa kaže dalje. Kaže, Gospodar tvoj mi kaže, može dati bolji vrt od tvoga, a na tvoj nepogodu s neba poslati, pa da osvane samo klizište ili klizava ledina bez ičega. Allahu akbar. Samo u jednom ajetu ovaj mu govori. Šta će mu se desiti ako bude mezahvalan Allahu azzeveđel? Dobit će s neba toliku kišu da će od nje klizava ledina postati. Pa kaže dalje mu. Ili da mu voda u polu rode, pa da je ne mogreš ikad više naći. Pa govori dalje. Uzvišeni. I propadoše plodovi njegovi. I on poče kršiti ruke po glavi, prste. Tako. Pa kaže za onim, žaleći za onim što je utrošio i davao, a loza se bijaše, kaže uzvišeni, povaljala pod podupiračima svojim. Sva loza koja je prelijepo rodila, usijala se, sad je bila ispod svojih podupirača, sve je bilo skršeno. I govoraš je taj, tad, kamo kaže sreće da nisam gospodaru svome nikoga smatrao ravni. Svako braćo moja, vi ste vidjeli danas ovi koji su više bili među ovim narodom, Jedna je dobra stvar što ovaj narod kaže, mi smo krivi. Mi smo sami krivi za ovo što se dešava. To je jedna dobra stvar. Od najvećeg bezbožnika s kojim sam stajao, koji su tvrdili da su ateisti, kažu, ovo je kazna od Boga. Zato uzvišeni opisuje, kada im nevolju damo, onda se zaista sjeti Allaha. Međutim, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, čim nevolju otklonim, oni se opet vraćaju kocki, kamati, lutri, prostituciji, nemoralu, zinaluku, lopovluku, zakonu koji od ljude pravi samo robove, PDV-u, političarima, lopoma i tako dalje da ne nabraja. Pa kad ljudi ne mogu da naprave red na zemlji, to jest neće da naprave, onda naprave nered na zemlji. I onda Allah te barakatala pošalje reakciju. Kaže dalje, uzvišeni. I nije imao niko ko bi mu mogao pomoći. Osim Allaha. A sam sebi nije mogao pomoći. Koliko je hiljada ljudi gledalo ova dva, tri dana bespomoćno u helikoptere, u čance i sami ste bili svjedoci. Ne možeš prići. Nemoguće je prići. Koliko ljudi je dozivalo iskreno Allaha Priča mi juče jedan čovjek. Uči u to priče, ne sumljam ni najmanje. Zašto? Zato što je džahil. Ništa od vjere ne zna. Kaže, idete. Stojali smo na obali rijeke kad je ogromno drvo krenulo prema mojoj kući. Da je sruši. Pa je, kaže, neko među nas sjetio se i digo ruke i zamolio Allah da skloni to drvo. Kaže, Allahom ti se kunem, vidio sam očima svojim. Kako je drvo odjednom očilo na stranu. Odjednom je otišlo na stranu. Nečija je doba bila primjena. Pa pogledajte, braćo moja, kaže dalje uzvišeni. Kaže, navedim kao primjer da je život na ovome svijetu kao bilje, koje poslije natapanja vodom, koju mi iz neba spuštamo, ipak postane suho i vjetove ga raznesu. Allah te barke u tala mogao da naredi vodi, da ovo nestane, da sve ovo potopi. I hvala Allahu, nije bilo toliko žrtava. Međutim, 20 godina unazad. Ovaj naš narod ili hoće vjere ili je neće. Krojili bi vjeru onako kako im odgovara. Smatraju da smo i mi neprijatelji. Kako ti može biti neprijatelj neko ko ti kaže nemoj krast? Ko ti kaže ja ne želim da mi daješ novac za ovo. Vjera se ne kupuje eurima. Kako ti može biti neprijatelj? Onaj u čijim očima, to jest u očima neprijatelja Islama, mi smo najveći neprijatelji. Pa ovaj naš narod prođe u 20 godina toliko poziva, toliko igre, toliko zabave, toliko ratova, 11 genocida, zemlje tresi, Ovo je treća poplava u zadnjih 20 godina. Ogromna poplava i najveća. Svaki put je sve veća. Pozivanje ovog naroda. Kad smo im govorili, ne očekujte ništa drugo osim kazne. Ovo je još dobro, braćo moja. Oni koji su prošle godine u mjesecu Ramazanu Allaha naljutili, Vi se sjećate da je prošle godine u Ramazanu Allah naredio zemlji da se trese. Kako i ne bi kad je sve njegovo. U njegovoj ruci je vlast. Omer ibn Hatab radijallahu an. U Medini je držao hudbu. Pun je mešćid bio. Pa je se Medina zatresla. Omer je odmah rekao stani. Stani u ime Allaha i zemlja je stala. Pa im je rekao još jednom ako se ovo desi ja vas napuštam. Još jednom ako se zemlja zatrese. Jer ona se ne trese džaba. Ili azul zilek ili ardu zilzareha. Kada uzvišeni spominje početak sudnjega dana. Spominje upravo tresenje zemlje. Ili azul zilek ili ardu zilzareha. Kad se zemlja najžešćim potresom potrese. Ko nikad otad? Planine pretvore komadiće i u prah i pepelu, pa se zemlja ne trese osim samo radi grijeha, braćo moja. A pred nastupanje sudnjega dana, <coughs> zemlja će se zatrest najvećim potresom. Zašto? Zato što će na njoj biti najgori ljudi tad. I ne mogu zaželiti, to jest, dobiti ništa drugo osim kazni. Zato te tebareke u tala molim, da ne kazni ovaj narod, da ih sve uputi do posljednjeg, da im podari dobro i ovoga onoga svijeta. Ovo vam govorim, braćo moja, bez obzira što ovaj narod pljubao po nama, bez obzira što ovaj narod velikim dijelom dao svoje glasove da se naše daje zatvaraju, da se naši ljudi ubijaju, što je velikim dijelom ova politička farsa od demokratije Ne da nema da radimo nigdje. Samo malo ako hoćeš da ispoljiš din, izlazi napolje. Psovali su nas. Nazivali nas vehabijama, teroristima, radikalima. Kakvim sve nazima. Rugali nam se. Pljuvali nas. Mi im opet želimo dobro. Nadam se, inšala, da će Allah dati bereket zbog ovih riječi. Mi ovom narodu opet želimo Dobro. Zašto? Ovo je sunnet poslanika ali i salatu wasalam, braćo moja. Kada poslanik sallallahu alaihi wa wasalam šalje Ali ibn Abi Taliba da napadnu jednu državu, šta mu kaže poslanik Islama? Kaže Alija, prije nego digne štablju, opet pozovi Allahu ekver. Opet pozovi, ne bili sablja vratila se u korice. Bolje je da nema rata. Šta kaže Muaz, vidi Muaz je pozovi. Pa je, braćo moja, znak inšala istinog pozivanja jeste da ti se ne ljutiš radi sebe. Nek zovu mene kako god hoće. Nek nas napadaju. Oni će nas, Allah najbolje zna, i dalje vrijeđat, zatvarat, hapsit, na granicama držat po deset tati. Ali mi ćemo saburat samo zato Ne bi li Allah iz kičmi ovi ljudi izveo narod koji će ga obožavati? Ni za šta drugo. Jer da trpimo radi sebe, mi bi ovo davno napustili. Ne bi li trpili nikog. Ne tako, nego naprotiv. Trpimo Allaha radi. Nadajući se njegovoj nagradi i nadajući se da nas Allah neće uništiti i kazniti. Sve dok budemo saborali samo radi njega. Allaha molim da nas u tome pomogne. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Braćo moja, Allah te bareke u tala uništava sve u samo jednom trenutku kod ljudi koji su dali prednost dunjalku nad ahiretom. Oni koji putuju mnogo, mogu biti svjedoci da su džamije prazne. Tri čovjeka Ili mu muezin pušta ezan daljinskim upravljačem iz svoje kuće. Ili hođa ne ulazi nikako. Ili, ili, ili. Ljudi žele dijelima ahireta da dobiju ovaj svijet. Žele i badetom da dobiju novac. Želije Kur'anom da zarade za ovaj svijet. I da onda obmanjuju ovaj jadan i bjedan narod. Vođe, vođe, o vođama govorim, braćo. Muftije, rejsovi i ostali, da obmanjuju ovaj narod, govoriš im, vi samo platite kad umrete i ne morate više ništa. Mi ovakvu vjeru ne želimo ovom narodu. Ovakvu vjeru ne želi Allah ovom narodu. Ni ljude koji od nje žive i na račun nje žive i na račun nje profitiraju i na račun nje žele ugled I na račun nije žele da se na njih prstom ukazuje. Poslanik ali selatu wasalam, za razliku od današnjih daija, alima, muftija, rejsova je spavao na hasuri. Radio je sa svojim ashabima. Držao je motiku u ruci. Kopao je krampom. I pozivao i nije tražio ništa da mu dadnu za to. Poslanik Ali Seratu Veselam u borbama bio je prvi. Ali je uvijek prvenstveno imao za cilj čega uputu ovoga naroda. Uputu svog naroda. Jer je poslan vama erselnake ila rahmete lil alemin. A tebe Mohamede nismo poslali osim kao milost. A ne da samo osjećaš glave i ubijaš. Nije tako, braćo, Allahom se kunem. Nego da pozoveš ljude. Ljude. Zašto? Zato što Allah voli da mu ljudi budu robovi. Da ne budu robovi onome čemu, što je Allah stvorio. Njegu, kamenju, betonu, kipovima i tako dalje i tako dalje. Zato, braćo moja, ja se nadam uz Allahovu pomoć, pomoć da je ovaj narod u ovih 15 dana, 10 koliko već ove tragedije, da smo koliko toliko uspjeli da siđemo bliže ovome narodu da vide da im nismo neprijatelji. Allah će sigurno u tome dati bereket. Iskoristiti ova vremena koja dolaze. Izuzetno teška vremena. Ekonomski, materijalno, financijski, na svakom mogućem planu, braćo moja, teška vremena idu. Za sigurno teška vremena idu. Ako nas Allah ne izvuče iz ove krize, niko nas neće spasiti. Gledajte da što manje grešite. Ovaj narod ne morate mu ništa govoriti. Ovom narodu je svega dosta. Nisu lagali političari. Nisu lagale vojskovođe. Nisu lagali Srbi. Nisu prevarili Hrvati. Moramo im pokazati, pružiti ruku da smo im prijatelji. Oni nemaju prijatelja. Ovaj narod toliko je izbezumljenu sliku ima da više ne zna komu je prijatelj. Sad je, braćo, moja Prilika da ne dozvolimo da ovaj narod više nikad postavi svoj vrat i glavu za ostvarenje četničko-srpskih ili hrvatskih ciljeva. Nikad više. Ovaj narod to više ne zaslužuje ako se ne opameti. Zato vas savjetujem, bratski, ne morate i ništa pitati. Dok smo nosili hljeb kroz vodu u Maglaju, kraj mene je bio mama koji imao persing na sebi, ovdje imam međuhu, tu međuhu, tu međuhu, samo međuhama. Okriće se meni i kaže šta ti misliš o ovome. Ne znam šta ti misliš, kaže on. Znaš ti što je ovo nama? Reko, reci, dok idemo kroz vodu, kaže on. Ovo je zato što ja hoću da budem ko Amerikanac. Pa mi se sve dešava koji Americi. Allaha molim da ga uputi. Ovo je zaista tako. Nas je stid da budemo muslimani. Stig nas da imamo vjeru kojoj ne može se pera odbiti. Svi učenjaci svijeta, demagozi, filozofi, poličar, nek stanu, neka pokušaju samo jedan harf sloniti iz Kur'ana, neće moći. Džini ljudi nek se sastave. Imamo vjeru koja uzdiže sigurno, ali mi se nje stidimo. Hoćemo da u njoj budemo samo kao Mohamedi, Hasan ili Omeri. Zato vas, bratski, savjetujem. Otvorite se prema ovome narodu. Sad je prilika. Ako vas budu vrijeđali, kaže uzvišeni, ti sad svakim lijepo. Naređuj ne dobro obraća zla, kloni se nezalica. Okreni glavu. Oni su sad nervozni, sad im je teško. Čućete i psovke, čućete svašta. Međutim, budite daje. Dovoljno je ovom narodu. Samo da staviš ruku na njegovo, na njegova pleća i pitaš kako si djede, kako si čoveče, kako si komšija i su dobro. Ništa više. Vjerujte, ovo djeluje. Ne morate im spominjati kazne. Ovo nemojte. Njima je dosta. Oni su shvatili. Jer zašto? Želimo da i ne naljutimo. Zašto? Želimo im dobro. Zašto? Želimo da ti ljudi ne idu više u kafane. Da ne idu u diskoteke. Da idu u džamije. Da onda daju i svojih dobara, pa će onda Allah, tebarka tala, spustiti bereket i svoje blagoslove. A zašto? Ne bili se opravdali mi na sudnjemu danu, da neko ne dođe na sudnjanje i kaže, gospodaru naš, mene niko nije pozivao, naprotiv, mi smo pozivali, ali da bi dava bila plodonosna, moramo prići ovom narodu. Onaj ko ne zna da priča, nek šuti, nek radi. Ko zna da priča, ne govori. Morate ono što radite, pokazati, što govorite, pokazati djelima. Nemojte jedno govoriti, a drugo raditi. Ne ide to. Takva dava neće uspjeti. Zato vas, bratski, savjetujem. Priđite ovom narodu. Nemojte mu leđa okretati. Njima je dovoljno muka i patnje. A ja se nadam uz Allahovu pomoć da ćemo i do Ramazana, možda i u Ramazanu, sa firmom Madin smo već razgovarali, oni su rekli da će dati svoj puni doprinos, napraviti jedan, pošto je sunce, bit će toplo, golemi iftar i pozvaćemo sav narod. Pa nek dođu svi. Ko se odazove, odazove. Zbog čega samo ne bili Allah uputio ove ljude. A šta god oni o nama mislili, rugali su se boljim od nas. Nemojte se ljutiti radi sebe. Ljutite se radi Allaha. Jer onome kome je stalo da njegov prijatelj počne da klanja, taj će trpiti. Je tako? Kao kad smo spominjali primjer kada mladić prije želi djevojku, Pa sve radiš samo da ona ide s tobom. Čokolade samo ti, milke, riža, sve samo hajde ona neće. A ti farbaš, pa auto, pa o, sjedišta, pa su tu mirisi, pa parfemi, tako? Gizdaš se zato, samo ti je da ona bude uz tebe. Šta mislite kako onda treba da nam bude, da ljudi prihvate vjeru? Navešu vam jedan primjer, kod koga? Kod poslanika ali i selatu vaselam. U tajfu znate šta su mu radili? Toliko su buku napravili i narod. Gađali ga kamenjem. Tjerali ga da mu je glava zamalo bila pukla od te buke i bolova. A on izlazi i melek dolazi i kaže Allah tabar tala šalje. Meleka i kaže melek o Muhammed, ja sam Džibril. Samo reći šalje mi gospodar svjetova da privrnem ovo naopako. Kaže poslednji sve nemoj. Možda Allah iz njihovi kić mi izvede potomstvo koje će Allaha obožavati. Krvav sam. Nije se ljutio rad sebe nikad. Samo radi Allaha. Kad se kači i gazi njegove, njegove granice. Zato se mi trebamo ljuti samo Allaha radi. A saburat opet samo radi njega. A znak da saburaš ali radi Allaha radi jeste šta? Da nisi pao na izijetima, na jeftinim stvarima Neko te nazvao vehabijom, pa šta ima veze te zove? Rekao ti da si sirbac, pa terorista, pa šta ima veze? Da ubija žene djecu, pa štaš, pa ne lažu, štaš? Da mi tamo dižemo u džamije u zraku. Ne lažu. Mogu li Allahu pobjeći? Ne mogu, ni jedan. Mi njima opet hoćemo dobro. Opet želimo da čitaju iz iste knjige koji mi. Ove blagoslovljene knjige, koju ne može niko ništa. I onda ćemo za Allahu pomoć zaraditi blagoslove i bereket i ovoga i onoga svijeta. Volim Allah te bar kvitala da ovaj narod iz ovih kriza izađe jak u smislu obožavanja Allah te bar kvitala. Allah molim da uputi ovaj narod da sjedini srca muslimana u čitavom svijetu. Allaha molim da im podari bereketa. Da nama podari bereketa u radu za njegovu vjeru. Allah te bar kvitala molim da ih sve uputi i napravi put. Da svi idu u mešide, u džamije, Allaha te barek u ta'ala molim da nas učusti. Allaha molim da onima koji su izgubili svoje familije ili nekoga u ovim teškim momentima da im olakša. Da im to nadoknadi na ovome i na onome svijetu. Allaha te barek u ta'ala molim da nam podari bereketa. Da ne dozvoli da se uh, e, razjularene zvijeri u obliku četnika ili nekakvi fratrova sruče na ovu Bosnu. Allaha molim da sjedini srca muslimana u Bosni. Allaha molim da sjedini srca muslimana u Bosni, da nam pošalje vođe koje će nas voditi do sudnjega dana prema njegovu zadovoljstvu. Allah te barek ta'ala molim da nama oprosti naše grijehe i sramote pokrije, da nas učusti na put uzdanja njegove riječi, da nam podari bereketa u našim imecima, u našim ženama, u našoj djeci, u našem radu za islam. Molim Allah da nam oprosti ime nivama. Allaha molim da nas sastavi u džennetu sa poslanicima, šehidima i sa iskrenim. Alhamdulillahi rabbil alemin. وأقيموا الصلاة